Notre Dame de Landen ez da aireporturik izanen, hori badu aste batzuk badakigula, baina zat delakoa beti handa. Eta Euskal Herritik sustengu delegazio bat ere, joanen da aste buruntan, Artzea López, zure joanen zira, egunon? Bai, egunon zoi. Zad, zona defandr famatua beti handa, hango jendea ezagutzen duzue orain, nola hartu dute berria aireportua ez dela ginen? Ongi, biztan dena garaipen historiko bat da, eta borroka luze baten ondorio. Hala ere, zad, eh, aireportuarekin eh, alagabe, ba, iduridu beti zad dela. Bada jende eh, biziki, biziki pozik den jendea, badira pozik ez direnak, badira bien arteana, eta ba, ez da baidek xutsu segitzen dute ana, aireportuaren borroka ja, irabazirik edo bazar batera utzirik, jakiteko orain, ze bilakatuko den lurralde hori eta nork uh, kudeatuko duen. Mm. Justuki orain aireporturik ez baita gehiago, zer zentzu du oino zat dorean egoiteak? Ba, aste untako uh, elgarretaratze handian, uh, lema da zat errotu dezaguna. Beraz, uh, entzinetik uh, pentsatu da aireportua bertan bera utziko zelarik, lurralde horrek beharko zuela hasi zuena segitu bere ah, esperimentazio, bizi molde eta borroka guziekin. Orain hortan da, erronka, eta ikusiko helduen irabaitetan era hori nola gauzatzen duten. Hala ere, ba, hainitz borroka lotzen baitziren eh, zadan, airportuaren eh, kontrako jende hori eh, joanen dela pentsatzen da, gehien bat, zadak beste itxura bat hartuko du, beste norai batzu, behar bada? Bon, hor gobernuak egin du uh, komunikazio plana aski eh, polita erran genezake, erran ez bazirela elementu radikal batzu eta ja azarekoa bukaturik edo aireportua bukaturik beste lekut batzutara joan entzirela. Errealitatea ez da baita alakoa, eh, proiektua initz eh, errotu dira, ana, kanpoko jendek ekarririk, okupazio mugimenduak ere, jendean bizi da, handan egiten du, orain ikusi behar da, ea, gobernuarekin ze indar harreman badena, ba, legalitate frantsesara baita ezpada ez lerratzeko proiektu guzioiek segitzeko. Kanporatzekoa arriskua hor da, hasteko hola komunikatu dute, errantzaten aeroportua izan edo ez izan, ala ere zada kanporatu behar zutela, e, mementoan ez da behirik, alde horretarik, ze hori gertatuko da, nola ikusten duzuzuk? Ba, ba, lehen ministroak itzemandu mandu eh, apirilaren lehenetik goiti uh, zadeko eh, instalazio ilegal guziak eh, ebakuatuko zituela. Uh, lana ukanen du ze badira gutxi gora bera larrogoita mar bat gune hartuak edo okupatuak. Denbora berean ere uh, negoziak eta batzuk uh, irekiko direla ofizialki errana da, gobernua eta uh, ere portuaren kontrako talde desberdinen artean. Delegaritza hortana, bada ere okupazio mugimendutik talde bat. Ah, besteen egin berean joan dena. Gauzak zertan diren ikustera. Gero, gobernuak nahiko duen indarrez sartu, uh, lasaiago egon, poltsikoan atxiki beste baterako, hori ja bat ez dakigu. Zada, errotu, haipatu duzu, erraiten eh, da, beti badela hainiz proiektu eta horren inguruan, bepiskat bai, eh, zehazteko, ze, zada horretan, ze proiektu mota atxemaiten da, zer dira, ba, erraiten da, esperimentatzeko gune bat dela hainitz, zer azpimahatzen alda, hori, bat eh, ateratzeko betiko zadaren irudi, ez dakit, eh, Davidek emaiten duten irudi negatibotik, zer, eh, zer azpimahatzen alda, zada definitzerakoan edo, deskribatzerakoan. Boa, agian eh, handi mandika, handi mandik erietan erorik gabe, erran daiteke, utilitate publikoko jendarte bat ari da, eraikitzen zaden. Hau da, kapitalismotik kanpo, natura errespetatzen duena, kolektiboki funtzionatzen duena, elkarlaguntzan laguntzan, horren inguran badira proiektu ugari ana, azken urte hauetan. Guk eh, urbilagotik eh, segitzen dugu uh, eh, ambazadaren proiektua, beraz nazioarteko herri borroka eta dinamikak bildu nahi dituen aterpea, proiektu bat da, badira beste hainitz, uh, bereziki uh, laborantza eta ofizioen inguruan ere, garatu direnak, beti ere autonomia ideia horrekin. Hau da, ez dugu, instituzioen beharrik gu geuk gure bizia uh, kudeatu eta eraikitzeko. E, eh, ambazada, e, eh, ipatzu duzu, e, joan zinezten, e, mendik persona batzu, ambazada hori eraikitzen laguntzera, joan den udan zen, espaniz trompatzen, uste dut, e, ambazada hori, egin duzu, dela ara, bilgune bat, edo, nola funtzionatzen du, ze, ze egiten da gune horretan? Ba, laburki gogoratzeko, uh, iaz sortu zen proiektu hori zareko jendearekin eta Euskal Herrikoarekin. Zaten uh, eh, ikusirik bazirela ba, nazioarteko hainbat jende eta borroka arat etortzen zirenak. Elkarrekin erabaki ginuena, uh, eh, dinamika guzi hoiei espazio bat eskaintzea. Beraz, uh, ari gira, egunta berrogeita mar metro karratuko eraikin bat edo zen topaketa, konferentzia eta nahi dena bertan egiteko eta nahi duenak. Beraz, gende eh, guziari irekia. Eh, jakin behar da, eraikin hori gune okupatuan dela ere, beraz, eh, ilegala, beraz, ikusi barko dugu ere proiektu hori nola aintzina era maiten dugun partikulazki eta zadaren osotasun hortana. Orain, e, guk proiektuarekin haintzina segitzea erabaki dugu, han zer gerta ere beraz eh, datorren martxoaren azken astean, eh, brigada bat joanen da, Euskal Herritik eta Bretainatik, ba, bazadaren erikuntza segitzeko eta azareko jendearekin egoteko ere noski. Aste buruntan bazoazte, hemendik e, eh, multxo bat, Z zeren egiterat, Susana? Euskal Herritik e, irurugaita bat lagun bagira, ja, ah, bai, irurateko, eta iparraldetik, eta juntatuko gira seurrenez e, dozenak pertsonari. Ah, deialdi importantea da, toki guztietatik ari dira autobusak antolatzen, frantses estatutik, europatik ere, eta nolazpait, uh, ah, ordan hasi, uh, eta bukatu ezakitzen etxe okupatura, denak zaden bilduko gira, aste buru Nolazpait, garaipenaren festa izanen da, garaipen baten festa, orain jendean ditzek dio, finalean sartu girela, fase finalean. Eta bigarren borroka izanen dela, zad segitzea, eta azkartzea. Ba, indarra gemanaren eh, erakustaldi bat edo izan daiteke erakusteko ba, zadan badela iniz jende gibelean? Dudarik gabe bai, eh, hortarako pentsatu zena, itzordua jadani finkatua izan zen eh, aireportua bertan behera usteko erabakea baino lehena, eta ideia hori zen, elgarretaratzea. Ondi bat egina, elkarrekin, kohesio bat erakutsi, eta gobernuari errana, alde batetik, zaden bortizki sartzen bali mazizte arazoak izango dituzue, eta bestetik zad guk eraikin nahi dugu. Hau da, eh, Frantses Errepublikaren eh, legedi eta bestelako paperkeri guziak ezaizkigu eh, aski gurea benetan nahi dugun bezala entzina segitzeko. Aipatuzu, irurogoita amak bat pertsona Euskal Egitik, bazoaztela, eta justuki Horri lotua, Euskal Herriko hainbat mugimenduren eh, koordinatzea edo artikulatzea ere helburu e, e, aipatzen aldi guzu, aman komunak deitu zuen hori, zer dena? Bai, zaderekin lotura zuzena du, han sortu harremanen aritik edo ateratzen ari den proiektu bat da, aman komunaka. Euskal Herriko kolektibo eta jende desberdinak biltzen gira, bertana, badu urte bat edo hasi girela piskatzen eh, bilkuretana, eta eh, asmoa da autogestioa eta orokorkiago errigintzaren inguruan gauden hainbat eh, sektore, elkarte, esperientzia, gogo, kritika eta bestelako biltzea, esparru beraz komun bateana, ba, dinamika hoiei nolazpait bultzada berri bat emateko hemen, Euskal Herrian. Mm. Ze, ze aipatzen alda adibidez, bilduko diren kolektibo horietan eh, adibide batzuren emaiteko? Uh, adibidez baira askeguneak, beraz, eh, errekale hor da famatuena. Uh, mm Hor bada proiektu bat ere, egun batez alako lekuak atakatuak baldin badira, Euskal Herri Mailan erantzun egoki batuk aiteko gaitasun aukan dezagun, hain prestatua. Mm -hmm. Errekale hori ba dugu, doi gazteizko auzo bat dela, biskat, eh, utzia izan zena baztegerat, eta gazte batzuk, eh, edo ezain gaztek ere, baina gehi bat gazte batzuk, eh, esku hartu, beren esku hartu zutena. Eta, bai, haman komunak berreza ipatzeko, bon, badira iturburu desberdinak badazad, baina da ere beste bat, eta importanteena, agian, da uh, Euskal Herrian badela alako kezka bat, edo gogo bat, herri mugimenduen inguruana. Uh, gauden panorama politiko eta sozialana, hainitzek ikusten dugu, badelugua aski eh, potentzial edo baliabide eh, mugida bat, mugida iraultzaile bat eh, mm-hmm. Euskal Herrian berriz sendotzeko, baina balore posibitiboetan oinarrituz. Hau da, elkar zaintzana, elkar ezagutza, transmisioa, inklusibitatea, horizontaltasuna, gardentasuna, guziebiek ez daitezen bakarri kontzeptuak izan, baina ibiltzeko moldeak. Beraz, eh, proiektua bera ere, azkenan eh, helburu gisa ikusten da, hau da, elkarrekin, pentsa eta eraiki dezagun eh, halako dinamika bat. Ideia da, behar da, oino gun, olako gune gehiago sortzea, hola kolektibitatean edo e, eraikitzen diren proiektuak e, ezkerta eskuin gehiago izan diten, hori da, helburua? Eh, gehiago, azkarragoak eta eh, elkarlanean. Hau da, adibidez, auzolanetan uh, elkarrekin egina, uh, defentsa bat nola egin elkarrekin adostu, eta gero ere, ba, beste esparruetara uh, alako gogoetak uh, edatu. Baira hainbat sektore aranganezake ahul direnak gaur eguna, bada bat azkarra uh, ego euskal herriana, mugimendu feminista da, mm eta gaur egun eh, ikusten dugu ba zelako ba, indar esperantza eta koloreekin heldu dena, uh, eh, transversalitate bateana, hainbat alarrikapen desberdin biltzen ditu bere baitana, agian beste sektoreek ere merezi dute alako bultzada bat eta Euskal Herria hola berriz piztu dadina, uh, eh, karriketana, soroetana eta alako borroka espiritu hortan, ez? Mm Topaketak hoitarazteko ziordian, hori da, uh, itzordua hori alduzu eta ona informazio batzu? Bai, beraz, uh, eh, komunak xarea iru hilabetean behin bilduko da, eta bakoetxean Euskal Herriko toki desberdin batean. Oraingoan uh, ziordian bilduko gira, beraz, eh, Nafarroan, Sakanan, Otsailako geita lau eta hogeita bost, auzolan batekin eta biltzar nagusi batekin. Ederki, eta bo, itzordu urbilena aipatko dugu asteburuntakoa dela, zaderat bazoaztela, Artza Lopez, mil esker gurekin izanik goizuntan eta pasaigunan. Mil esker zoi.